Halieus hudor tupton, halieus sentini potamoe he liue. Cai de catateinast ta edictua, hos emperielaben hecatora toreuma, reuma, pros deesas caloe linoe lithon, etypte to hudor, hopos hoi hixues, feugantes, aprofylactos tois brochois empesosi ton de perito topon oicunton tis te asamenos auton tuto poiunta em enfeto epito eton potamon solun cae me e an autus diauges hudor pinein. Hode apecrinato, alean me hutos ho potamos tarasetai, e me deesei limootonta apothanein huto kai ton poleon hoi demagogoi tote malista energas dontai hotan tas patridas eis staseis periagagosin